أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أستغلق رجل ويا دراجة سا تفسيرهم الله وقورا أستغلق لكم من ترشم الله وريج ويقول سبحانه وتعالى وبيابي وسوي وكنزي قرآن عظيم وشأن ويجنس لنا i kojeg je učinio subhanahu wa ta'ala uputom onima koji imaju razuma i koji upotrebljavaju svoj razum. I dalje se nalazimo sa surom Ali Imran, poglavlje Ali Imran, je govori o porodici Imrana, o čestitoj pobožnoj porodici, Marijeme radijallahu ta'ala anha, o kršćanima, o Resulullahu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovim pohodima na Uhudu i o mnogim drugim propisima i stvarima. Došli smo do ajeta gdje uzvišeni Allah dželle ve ala kaže: "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila umur." Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji i Allahu se sve vraća. Ovo je dokaz savršene Allahove vlasti. Jer je vlast jedno od njegovih svojstava. On subhanahu wa ta'ala je potpuno svojoj vlasti i on vlada bez ikakvih manjkavosti. Niko ne može na njega da izvrši uticaj i on upravlja sa svojim stvorenjima u okviru svoje vlasti kako on hoće. Dakle, on je vladar i on upravlja u svojoj vlasti kako on subhanahu wa ta'ala hoće i nijedno stvorenje ne izlazi iz njegove vlasti nebesa i zemlja, sedam nebesa i sedam zemalja, sedam nebesa su sedam nebesa jedna iznad drugih, ovo nebo koje mi vidimo, to je samo prvo nebo i jedno nebo. I šest nebesa je uzvišeni Allah stvorio koja su iznad ovog dunjaluškog, ovo svjetskog neba. Također sedam zemalja koje se spominju u Kur'anu misli se na sedam katova zemalja, ova jedna zemlja okrugla, ali sedam katova zemalja. On je dakle gospodar i nebesa i zemlje i svih stvorenja koji žive na nebesima i na zemlji. I čak i neživih bića, on subhanahu wa ta'ala je gospodar u stvari neživih stvari, odnosno predmeta i on subhanahu wa ta'ala je gospodar svega, svega toga. Nebesa i zemlja ukazuju na veličinu njegove moći i na veličinu njega subhanahu wa ta'ala, jer preko njegovih stvorenja možemo da spoznamo, možemo da spoznamo veličinu stvoritela. I Allahi umor umur, sve se Allahu vraća, dakle sve se Allahu dželle vraća, i to je dokaz da smo mi Allahovi robovi, jer niti si sam došao na ovaj svijet, nisi birao dolazak na ovaj svijet, niti biraš odlazak sa ovog svijeta, dakle ne biraš vrijeme, niti način kako ćeš da odeš sa ovoga, sa ovoga svijeta. To je dokaz da smo mi Allahovi subhanahu wa ta'ala, dakle robovi i to je dokaz da trebamo biti od onih koji su Allahu odani kako bi on subhanahu wa ta'ala bio zadovoljan sa nama jer nema nam izlaska E, drugog osim da se Allahu dželle vratimo. Ako moramo Allahu da se vratimo, onda budimo od onih koji kada se budu Allahu vratili, on će biti sa njima zadovoljan. Nakon toga uzvišeni Allah kaže kuntum khayra ummetin ukhrijat nas. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio među ljudima. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vi naređujete da se čini dobro, a zabranjujete da se čine ružne stvari, zlo. وتؤمنون بالله يفيروا يتأوى الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم أكد بسلد بني ستنيجة يفيروا بالي طبي بيلو بولي زنيك منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون مجنما إما فيرنيكا ألي ذاتشي ديو ونصنا بيشينا نيك سنه vjernici, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo se o, o, o Ovdje se govori o umetu Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Najbolji ste narod koji se ikada pojavio. Prije svega na, e, na e, prvu generaciju muslimana, na prve generacije muslimana, jer oni su najbolji ljudi, najbolji vjernici e, od svih vjernika koji će živjeti do sudnjeg, do sudnjeg dana. Ali ovdje se općenito misli na sve sredbenike Muhammeda sallallahu Dakle, najbolji ummet od svih tih naroda, odnosno ummeta svih poslanika, jeste ummet Muhammeda s.a.v. Ovdje će neko možda reći kako, kada je uzvišeni Allah rekao da su Benu Israil, ovaj, eh, sinovi Israilovi, narod kojeg je Allah odlikao nad svim svjetovima, nad svim svjetovima, Kažu islamski učenjaci, Allah je odlikova Benu Israil. Sedbenik je, dakle, ova Israile i potomke, dakle, Israila. al, e, oni su najbolji narod, ali u svom vremenu. To jest u vremenu u kojem su oni živjeli. U vremenu u kojem su oni živjeli, ali kada gledamo općenito, ovaj, u svim vremenima nema sumnje da je ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam najbolji, najbolji ummet, a posebno ashabi Rasulullah Muhammeda sallallahu sallallahu e, zatim, šta je to što je učinilo ovaj ummet vrijednim? To su njihova svojstva. A to jeste vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno naređivanje dobra i vraćanje od zla i vjerovanje u Allaha uzvišenog. Ovo nam govori o vrijednosti naređivanja dobra i odvraćanja, odnosno upozoravanja na zlo. E, dobro je sve ono što šarijat smatra da je dobro što je Allah šarijetom precizirao da je dobro, a zlo je sve ono što je šarijetom ovaj, označeno kao zlo. I zbog toga pozivanje na dobro i odvraćanje od zla je jedan od farzova kojim je uzvišeni Allah ovaj zadužio ovaj ummet i e, jedan narod, odnosno pojedinac, koliko bude imao ovih svojstava kod sebe, on toliko vrijedi. Dakle, koliko imaš ovog svojstva, kod sebe, koliko je zastupljeno ovo svojstvo kod tebe, da pozivaš na dobro i odvraćaš od zla i da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala, onda toliko vrijediš, toliko vrijediš Jer je Allah subhanahu wa ta'ala ovaj ummet, ovaj narod Muhammeda sallallahu alaihi sallam, to je Muhammeda alaihi odlikovao samo zbog ovih svojstava. Kada ovo svojstvo ne stane u jednom narodu, u jednom društvu ili kod pojedinaca, onda oni gube vrijednost kod Allaha jalla wa i oni izlažu sebe velikim, velikim dakle, opasnostima i zbog toga su sinovi Israilovi, ovaj, odnosno jevreji, prijašnjih eh, koji su, kojima su slati prijašnji poslanici prije Muhammed alihi se prokleti zbog toga kada su ostavili ovaj farz, kada su ostavili naređivanje na dobro i odvraćanje od, eh, i odvraćanje od zla. Vjerujete u Allaha. Šta znači vjerovanje u Allaha? Vjerovanje u Allaha ne znači samo, odnosno iman, ne znači samo da insan kaže riječima ja vjerujem. Ne, nego to treba da se potvrdi e, prije svega riječima, onda srcem i da se potvrdi djelima. To su te tri stvari koje sadrže, koje, e, e, koje su neophodne da bi iman jednog čovjeka bio, dakle, ovaj potpun, odnosno da bi bio uopće, uopće valjan. Zatim kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Da su stanovnici, odnosno pripadnici knjige vjerovali, to bi im bilo bolje kada bi povjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala, to bi onda bilo za njih bolje, normalno da bi im bilo bolje, da kada bi povjerovali u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a uzvišeni Allah također kaže na drugom mjestu u Kur'anu da kada bi oni vjerovali, onda bi im Allah dao nafake i sa nebesa i zemlje. I ovo se ne odnosi samo na sledbenike knjige, nego i na sve narode uopće. Što više budu ostvarili ovoga svojstva kod sebe, ove blago, to jeste iman, vjerovanje u Allaha ala, prakticiranje vjere, slijedjenje poslanika Muhammeda sallallahu onda Allah daje više braketa Što više ima ovih svojstava kod tebe i kod tvoje porodice i kod tvoga naroda, onda ste zaslužniji beraketa sa nebesa i zemlje onda Allah daje bereket u porodici, Allah daje bereket u životu, onda Allah daje bereket. Šta znači bereket u porodici? U porodici je bereket kada je e, harmonična porodica, kada se svi Allahu dželevala i kada, kada među njima vlada poštovanje, uvažavanje, li insani, dakle li insani žive jednostavno srećno. To je beričet u porodici. To je beričet u porodici. A beričet u imetku nije samo primjera radi da ti imaš puno imetka. Normalno da je to vid, vid bereketa. Ali bereket u imetku znači šta? Da taj imetak koji imaš da mu viđaš hajira, da mu viđaš dobro, da se okorištavaš od njega i da ti stalno to dobro traje. I da ti stalno to e, dobro ovaj traje. Ulevo amen Minhumul Ima među njima onih koji vjeruju. Ima među njima onih koji vjeruju, to jeste koji su povjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala i u poslanika Muhammeda sallallahu ali mali je to broj, jer većina njih e, većina njih su nevjernici, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon toga Allah dželle kaže: "La illa adha." Oni vam ne mogu naš, e, naškoditi, ne mogu vam naštetiti, to jeste jevreji i kršćani, illa adha. Ali vas mogu vrijeđati. Ali vas mogu vrijeđati. Wa i yuqatilukum yuwallukum al thumma la yunsarun. Iako se budu E, protiv vas borili i ako za, započnu rat protiv vas, onda oni će leđa okrenuti, bit će poraženi, pobješće sa bojnog polja. Ovaj ajet je zaista jako, jako poučan. Uzvišeni Allah ovdje negira da mogu jevreji i kršćani da naškode muslimanima. Znači, ne mogu da im naškode u smislu da, e, da im e, uzmu imetak, u smislu da, ovaj, da vrše njihovo ubijanje i tako dalje to je ta šteta koja se odnosi na, e, e, u fizičkom smislu i u materijalnom smislu i tako dalje. Allah kaže ne mogu da vam naškode. A da li nam oni, da li nam oni škode? Kada to u stvari ne mogu da nam naškode, a kada mogu da nam naškode? Da li uopće mogu da nam naškode? Allah ala kaže kada su muslimani pravi vjernici, kao što je bila prva generacija, onda nevjernici, a posebno jevreji i kršćani, ne mogu da naškode muslimani ne mogu štetu da im nanese, nanesu, ni u imetku, ni u životima njihovim, ni u porodicama i tako dalje. Mogu da vrijeđaju, zato Allah kaže, osim ezijeta, eza, eza je kod nas riječ koja je zastupljena, to jeste ezijet. Ezijet je kada neko vrijeđa, kada te ljaga, kada te huli, kada te psuje i tako dalje. Dakle, to ne možete im zabraniti, oni će vas vrijeđati svojim jezicima i tako dalje. Ali ako ste pravi muslimani, ne mogu da vam naštete. Ne mogu da vam naštete ne mogu štetu da vam nanesu jer ne smiju. Jer ne smiju onda jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u stvari rekao nusirtu bir ru'bi masirata shahr. Ja sam pomeg, pomognut strahom. To jeste od mene i od moje vojske i od moga ummeta i od mojih sljedbenika boje se neprijatelji mjese, na dalini od mjesec dana hoda. Znači mjesec dana da hodaš. Koliko možda prohoda da, da, da pređe za mjesec dana hoda? Može puno da se prođe, jel? Dakle, ovaj, na toj razdaljini se nevjernici boje Muhammeda s.a.v. i njegovih sledbenika. Ali koji, koji sledbenika? I koji muslimana? Od muslimana kao što smo mi sigurno se ne boje. Od muslimana kao što smo mi sigurno se ne boje. Ali od pravih ljudi, od pravih vjernika, Boga mi se boje. Od ashaba Rasulullah s.a.v. bojali su se. I zbog toga je jako bitno da se shvate na pravi način ovi, ovi ajeti. Kaže, i kada počnu da se bore sa vama, i kada se dogodi sukob između vas i njih, oni leđa okrenu, oni svoje stražnice okrenu, kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala. Šta to znači okrenu svoja leđa? To jeste okrenu bježeći, okrenu se bježeći od vas. To je, to je simbol za poraz. To je simbol za poraz. I zato tako je zaista i bilo la yuqatilunakum jami'a illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Za vrijeme Rasulullah sallallahu sallam oni su se protiv poslanika sallallahu sallam jedino mogli suprostaviti iza jakih bedema, iza jakih zidova, iza jakih tvrđava. Tek tada bi oni mogli da objave rat. Ali ovako oči u oči, dakle prsa u prsa, nisu smjeli sretno sa muslimanima i sa Rasulullahom Muhammedom sallallahu Thumma la I oni neće biti potpomognuti, kaže uzvišeni Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim uzvišeni Allah dželle kaže govori o jevrejima posebno kaže buribet alejhimu dhilletu ejnema thuqifu. Na njih je njima je propisano poniženje gdje god da se nađe, gdje god da se nađu. Illa bihabli min Allah, a to poniženje mogu da otklone jedino Allahovim užetom. Ohabli min nas ili užetom ljudi. Wa ba'u bi min Allah. I oni su se vratili a Allah je na njih se rasrdio. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَ I njima je propisano siromaštvo i bijeda. Za, zašto gospodar? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Zato što su oni bili nevjernici u Allahova znamenja i ubijali su bespravno bi gajri hak Allahove poslanike. Zato što su oni griješili i svaki vid zuluma su dakle ovaj prešli, oni su bili nepravedni. Dakle, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je propisao sedmenicima knjige poniženja, posebno jevrejima. I zaista je tako i bilo. Za vrijeme Rasulullah sallallahu sallam, tri plemena su bila jevrejska u Medini, poslanika alihi sallam, i svi su izgubili. Nikada nisu pobijedili. Jedni su protjerani, jedni su, dakle, e, poraženi, ovaj, e, dva plemena su stvari protjerana, Benu Kajnuka i Benu Nadir, a Benu Kurejva su poraženi i pogubljeni u sukobu između njih i muslimana. Dakle, kada su se muslimani državi vjere, nisu mogli da budu poraženi. Nisu mogli štetu da pretrpe od strane neprijatelja. I bili su poniženi. I zaista je tako i bilo do prije, e, do prije 60 godina. E, jevreji nakon što su odbili da slijede Musa ali i ostale poslanike, i nakon što su ubijali poslanike Allahove, i nakon što su odbili da, da poslušaju Muhameda i da mu povjeruju i tako dalje, oni su bili rasturen i ponižen narod. Gdje god, da su, na, gdje god da, se, da su se našli, ljudi su ih ubijali. Gdje god da su se našli, ljudi su ih ubijali. Dakle, Allah je subhanahu wa ta'ala ovdje spomenuo dva razloga pomoću kojih oni mogu da se uzdignu i da se povrate ovaj ponosu. Prvi razlog jeste da ih Allah, da prime islam i da ih Allah pomogne. A drugi razlog jeste da, da, da, da se pomognu pomoću užeta ljudi, to jest da ih ljudi pomognu. I to je ono što se dogodilo. Ovaj prvi razlog se nije dogodio. Nije ih Allah pomogao jer oni nisu primili islam. A drugi razlog jeste da su se potpomogli drugim narodima, drugim ljudima. I to je ono što događa. I napravila se primjera radi prije 60 godina a, uz pomoć drugih naroda ovi ljudi su napravili državu bespravno na palestinskoj, dakle, ovaj, zemlji na muslimanskoj, na muslimanskoj zemlji. Dovodilo se ono što i oni zaista nisu jaki, da nije podrške od strane ostalih naroda. Ostale od strane drugih država i drugih, dakle, naroda. Jer oni su narod na koje se Allah rasrdi. Ovo je dokaz da se Allah subhanahu wa ta'ala srdi. On se ljuti. Ako te neko pita da li se Allah ljuti, da li se Allah srdi, reci Allah se srdi, Allah se ljuti. Ali je to svojstvo onako kako to njemu priliči. Nije to svojstvo kao naše svojstvo ljutnje. Jer naša ljutnja je puna zuluma, puna nepravde, puna nekontrolisanosti i tako dalje. Allah se ljuti kada se njegove granice krše, kada se njegova vjera ne prakticira. On se subhanahu ta'ala ljuti i on se sveti onima koji, dakle, njegovu vjeru ponižavaju, njegovu vjeru ponižavaju. Ali to je svojstvo potpunosti. I njima je propisano siromaštvo, odnosno bijeda. Siromaštvo, odnosno bijeda, osim ako ispune ova, jedan od ova dva prva uvjeta, to je ono što se dogodilo, nažalost, što su oni ispunili ovaj drugi, drugi uvjet. Ali ova bijeda nije samo materijalna bijeda i siromaštvo, nego je siromaštvo i bijeda duše, a to je ono čega se oni nikada ne mogu osloboditi. Zašto gospodaru su zaslužili takvu kaznu? Zato što su nevjernici bili u, aja, u Allahove ajete i što su bespravno ubijali poslanike. A da li se poslanik može s pravom ubiti? Nikako. Svako ubijanje poslanika je bespravno. Bigajri hak. To je riječ koja je šta? Ostala ovaj, upotrebi čak i kod našeg naroda. Kaže, na bigajri hak mu učine to i to. Ha? Bigajri hak znači bespravno bez prava, bez da ima ikakvog opravdanja, dakle da to poradi. Nema čistih i nevinijih duša od, od duša Allahovih poslanika. To su najbolji ljudi. I primjer radi, ubistvo je veliki grije. Ali nije isto ubistvo ubiti poslanika i ubiti nekog drugog čovjeka. Ili ubiti nekog učenog čovjeka, ali ima primjer radi učenjaka, ili ubiti nekog. Sve je to grije, ali ti grijesi nisu na istom stepenu. I zato su oni okrvavili svoje ruke pogane, dakle, na, sa, sa najsvetijom krvlju, a to je krv Allahovih poslanika. I oni su svaku granicu u zlu, dakle, ovaj, prešli, kaže Allah subhanahu, Nakon toga Allah dželle ala eh, iz svoje pravednosti spominje i drugu stranu sljedbenika knjige. Pogledajte pravednosti gospodara nebesa i zemlje. Allah do, ovdje, do ovdje je sve kritikovao sedbenike knjige, jeve i kršćane. Ali sada izuzima dakle neke među njima. Jer Allah zna da ima među njima oni koji su dobri, koji su pobožni. Pa kaže, ne su se la, oni nisu svi na istom stepenu. Ima među sedbenicima knjige naroda koji čitaju, koji se drže Allahovih propisa, i koji čitaju Allahove ajete, to jeste Kur'an, odnosno ovaj, eh, Allahovu objavu, danonoćno i oni čine srdu Allahu subhanahu ta'ala. Koji su ovo? Ovo ili primjer radi se radi o onim sedbenicima knjige koji su primjera radi ostali na čistoj, nepromijenjenoj, ne, neizmijenjenoj vjeri njihovih poslanika. Dakle, oni koji su ostali na neizmijenjenoj vjeri Isa, ali i Nisu slijedili novotari i tako dalje. Ili se ovdje misli na one sljedbenike knjige koji su prihvatili islam. Koji su prihvatili islam, kao što je Abdullah ibn i mnogi drugi. Nije ih puno bilo za vrijeme Rasulullaha s.a.v. koji su prihvatili dakle islam. I oni čine srdu Allahu subhanahu wa ta'ala. Uče Allahovu knjigu danonoćno. Ovdje je vrijednost učenja Allahove subhanahu wa ta'ala knjige objave. Allahov Kur'an imaš. Allahov govor imaš u kući. Hm? Dakle, da li smo mi svjesni koja je blagodat imati Kur'an Allah ovaj u kući? Odnosno, Allahov govor neizmijenjen. I možeš da uzmeš da čitaš, primjer. Da ti, kad bi ti neki predsjednik neke najbogatije države poslao, poslao primjer, radi pisma, da bi ti to samo ovako uzeo i bacio negdje tamo, čošak. Hm? I bi uzeo pa da vidiš kako, pa ako je na engleskom ti bi našao prevodioca, daj, prevedi mi, pa šta je ovo, pa šta je htio da mi kaže, pa, ha? Pa bi svak čas, a jesu ovo lijep. Šta misliš gospodar na vjese zemlje ti pošalje knjigu? Allah subhanahu ta'ala. Znači, da li smo svjesni vrijednosti iščitavanja Allahove knjige? I oni čine seždu. Sežda je jako bitan ibadet. Nema ljepšeg ibadeta od sežde. Kada Allah subhanahu ta'ala seždu činiš. To, se, to djelo, ta, taj pokret, tu poziciju možeš samo pred Allahom učiniš. Pred nikim više. Kad bi pred nekim drugim tako, tako, ovaj, takav takvu poziciju učinio, odnosno taj pokret uradio, zaista bi čovjek izašao iz vjere. To je dozvoljeno samo pred Allahom. To samo Allah dželevala zaslužuje. To samo Allah zaslužuje tu tvoju poniznost i niko. Zato si Allahu na srdi najbliži. Zato kada te stegnu muke, problemi, dunja lučki, vjerski, iskušenja, Allahu na srdu se jadaj. Allahu se na srdu jadaj i traži od Allaha šta hoćeš. On subhanahu wa ta'ala je plemenit. Oni također, ovi, ova mala grupa među njima također vjeruje u Allaha i u sudnji dan. Vjerovanje u Allaha i u sudnji dan je temelj imana. Bez vjerovanja u Allaha i u sudnji dan nije, ne može čovjek biti vjernik. Vrlo često ljudi, kod nas to primjer radi, ovaj, nema ubjeđenja, sudnji dan. Čak ima među ljudima primjera radi i koji vrlo često i nama obavlja, da mu kažeš sudnji dan, proživljenje, ti ćeš biti proživljen pred Allahom, u kaburu ima iskušenje, ima kazne uživanja, on kaže, Boga mi to nešto, ne znam da li to baš to tako ima. Ma ljudi koji to negiraju, onaj ko to negira, nemoj da klanja. Ha? Džaba mu je klanjao, ne klanjao, išao na hađ, ne išao na hađ. Onaj to ko negira, njemu je vjera neispravna. Znači, bez, nema vjere bez ovih, bez ovih temelja. Dakle, to je istina isto kao što je istina da mi ovdje sjedimo danas u ovoj džani večeras u Ibarčanskoj džani, gledamo se, postojimo. Isto tako je život zagrobni istina, isto tako je život ahiretski, dakle, ovaj istina. Također oni naređuju da se čini dobro i odvraćaju od zla, vrijednost također ovog ibadeta. Jako bitno, na najljepši način. U porodici naređuju dobro i odvraćaju od zla, na najljepši način. Na najljepši način. Među društvom, među komšijama, među poznanicima, gdje god stigneš, upozoravaj, ali na najljepši način. Nemoj da, da tjeraš ljude od sebe, ali reci, ako posebno imaš autoritet, onda je to još veća odgovornost. Ima znanje. U je fil hajrat. I ova mala skupina, ovi pravi vjernici, oni žure. Pazite kako je Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovaj, eh, opisao njihova, činjenje njihovi dobrih djela. Kaže, žure. Ne kaže, oni čine dobro, nego, nego hrle, trče. Jer, ka, kao kaže se u hadisu, kada je Allah dželle stvorio džennet pa ga je Džibril vidio i onda je rekao Allah dželle ve tražio Džibrila da ode da pogleda džennet. Kaže si vidio džennet? Kaže jesam. Kaže šta misliš? Kako će se moji robovi ponašati? Kaže ovaj kaže ako god bude ga vidio ili čuo za njega sigurno će ući u njega. Sve će živo od sebe dati samo da uđe, samo da uđe u džennet. Međutim, put je do dženeta malo ovaj postr, e, ovaj malo mukama, malo trnjem, malo ovaj iskušenjem i tako dalje, pa zbog toga ljudi ne trče. Ali braćo moja, kada bismo zaista shvatili vrijednost ženeta, ne bismo hodali i ne bismo polako činili dobra nego bi trčali, utrkivali bi se ko će, koje je dobro djelo da ovaj, ko će koje je dobro djelo da učini, jer zaista je džennet nešto što zaslužuje utrkivanje prilikom, odnosno natjecanje za činjenje dobrih djela. Jer to su ta dobra djela, hajrat. Hajrat su dobra djela, to je, to je kod nas poznato, jel? Hajr je dobro, a hajrat je množina od dobra. Hajrat su mnogo, a, mnogobrojna dobra, dobra djela. Wa ulaike mine salihin. Oni su dobri ljudi. Ko je dobar čovjek? Za koga možeš da kažeš da je dobar čovjek? Za onoga koji klanja, za onoga koji uči Kur'an, za onoga koji čini seždu, za onoga koji naređuje da se čini dobro, za onoga koji zabranjuje da se čini zlo i za onoga koji se utrkuje u činjenju dobrih djela. E, taj je dobar čovjek. Hm? Ali ne čini to samo prividno, primjer radi klanja prividno i tako ne, nego, nego suštinski, ako to obavlja zaista, onda je on dobar čovjek. Dobar čovjek. Ovaj, e, za njega se može potvrditi da je od dobrih. وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُكْفَرُوا Šta god da urade od dobrih dijela, to im neće biti poništeno, kaže uzvišeni Allah subhanahu. Neće im to biti negirano. Šta god da uradiš, malo, trun dijela, radi Allaha u radi. Nemoj čekati da to ljudi, da to, ovaj, e, da to činiš zbog ljudi, da ti to ljudi, dakle, nagrade zbog toga. Ne, šta god uradiš, bilo koliko, to ti Allah neće zaboraviti i Allah subhanahu wa ta'ala će te nagraditi to dobro djelo. Wallahu alimu bin muttaqin. Allah najbolje zna ko je bogobojazan. Allah dželle wa ala najbolje zna ko je bogobojazan. Zato se ne trebamo, ne trebamo e, mi pokazivati dakle ovaj e, svoju, svoju dobrotu u smislu dokazivati je Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah najbolje zna ko je bogobojazan. Allah najbolje zna šta je u čijem, dakle, ovaj srcu. Zbog toga je jako bitno da svaki od nas, braćo moja, cijenjena i dobra moja braćo, svaki od nas da, sa, da, da, ima odnos sa Allahom subhanahu Šta to znači ima odnos sa Allahom Da se osamljuje sa Allahom subhanahu da se da razmišlja o Allahu Da razmišlja o Allahu subhanahu Kad nema nikoga, kad nema utjecaja sa strane, zato je jako vidno da se čovjek osami i da razmišlja o Allahu dželle Kad kad jer preradi kad si ti stalno pod utjecajem ljudi, neko te hvali, neko ti, e, neko ti laska i tako dalje, prema ne može čovjek da, da čak ovaj napravi pravu sliku o sebi. Ali kad ti staneš sa Allahom, pa znaš svoj hal, znaš svoje, dakle, ovaj, svoje manjkavosti i tako dalje, kada sa, se sretnemo sa Allahom, kada uđemo u kabor, niko nam neće biti tu. Znači, samo mi i Allah, gospoda nebesa i zemlje, dakle, njegova prisutno znanje, njegovim vidom i tako dalje, i njegovim leki koji će nas, dakle, ispitivati. Tako, braćo moja draga, da nas Allah subhanahu ta'ala pomogne i sačuva, inša Allah ta'ala, i da ovaj, čvrsto koračamo na njegovom putu ovaj, sve do susreta sa njim, subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu, neke blagoslovi sallam,